Que en sus labios me enredé. Quiero hacer la viola, pero se empieza a notar que se me quiere trepar. Yo la conocí por las redes, el piso entero me mueve. Con ella nadie se la puede, yo fui el único que en sus labios me enredé. Quiero hacer la viola, pero se empieza a notar que se me quiere trepar. Yo sé que tú quieres estar encima de mí, te me quiere trepar. No disimule, bebé, pa' que si ya te caché que me quiere volver a besar. A besar. Ah, me gusta tu estilo, ella me sigue y yo la sigo, no es de mi edad pero filo, estamos puestos para ser más que amigos. Cuando escucho tu gemido en la cama, tú quieres estar conmigo, pero no es por mi fama, dama. En la habitación prende, llama, me canta cuando te vas me queda pegado tu dolce gabana en mi piel. Lo hacemos hasta el amanecer. Dale enrola que yo traje papel, se fija en mí porque tengo el meo cotelé. Lo hacemos sin timidez, con la ley que lindo se te ve. Los y los polvos son más de tres cuando me pero y al toque me acerqué porque se notaba que me quería comer. Yo la conocí por las redes, el piso entero me mueve, con ella nadie se la puede, yo fui el único que en sus labios me enredé. Quiero hacer la viola pero se empieza a notar que se me quiere trepar. Yo sé que tú comerte, así que dime cuando es de una voy a verte. Al conocerte tuve suerte, ese booty en la cama el único que yo voy a romperte. Mamá, mamá, pégate, le gusta el style del que Quiere que la nalga la apriete, tu puesto pa' ella 24-7. Ella es fina como fino, tu estilo con el mío lo combino. Recuerdo cuando nos conocimos, yo sé que te enamoraste desde que nos comimos, De lejos se te yo soy el que te provoca. Estás desesperada pa' que vuelva a besar tu boca. Yo la conocí por la rada El piso entero me mueve. Con ella nadie se la puede. Yo fui el único que en sus labios me enredé. Quiero hacer la viola, pero se empieza a notar que se me quiere trepar. Yo sé que tú quieres estar. trepa